Ba, endaiako zentroa ez da esenplu eh, bakarra. Hauen bidez, posiblea da begiratzea nola Europan zehar eh, en, daude hainbeste eta hainbeste leku eh, e, torkinak e, eh, zerratzeko eta zeireun milan dira zentro itzi, itziak e, daukaten jendea ez bultzatzeko eta zeireun mila pertsona hori da aztakeri bat, baina detenituak askoz gehiago Zer eta kontroloiek alde batetik kontrol tekniko deitzen duten eta hori hori salatu behar da razista bezala, eta eh, Schengen espazioan prinzipio zau debekatuta dago. Legez ezin da kontrol sistematikoki eh, egitea, eta guk hemen egunero eh, ikusten dugu, hau egiten dutela bi aldetatik. Jakin behar da, endaiako zentruaren berezitasuna dela, kanporatzen ditugula jende batzuk, baina jende hauek joaiten ziren, itzultzen ziren, baina kotak bete behar direlako, eta zenbakiak bete, eta dirua egin. Jende horiek gelditzen dira, justu muga pasaintzin, eta kanporatuak dira gobernuaren izenean. Bo hor diskriminazioa argi da, eh? morenak edo beltsak, afrikarrak direnak edo arabiarrak direnak dira gelditzen. Aier eskatzen zaie paperak dituztenez. Erresa da ez, jendeen gelditzea mugabat, mugabaten ondoan, tren geltoki batean, nahi baditugu jendeak aurkitu, badakigu hor aurkituko ditugula. Nik uste dut e, eh, zoritzarrez, e, eh, skubiko eh, partiduak eta Eh, eh, esaten duten eh, ezkerko partiduak etorkinen aurrean eta immigrazio aurrean politika iaia ia berdina daukatela. hori hori <laughs> egin behar da zen eta printzipioz ezkerretik espero da beste begira da. Baina hori biztan dago, biztan dago momentu honetan Frantzian, baina orain arte baita Estatu Espainolean hola ez dala. Eskumut muturreko eh, partiduak eh, zabaltzen ari dira Europan zehar. Eta hori zeo zer eh, esan nahi du, hori hori oso oso preokupantea da. Ez da ezer aldatu, aldaketa ez da oraingo, gobernuak hori esaten badu ere, legeak gogortzen dira ere, eta urtero frantziatik kanporatzen dira hogeita ma bi mila pertsona aurten, naiz eta esan politika zenbakitua gelditua dela, ministroak esan du, hogeita masei mila jende kanporatuak izan zirela. Mhm. Orduan zer, joan den baino gehiago eta ez da gehiago olako politikarik,